بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خوب شيخ مجد در اثری حضرت ابن عباس یک قاتل یک آدم کش پیش حضرت ابن عباس رضی الله عنهما آمد گفت آیا گفت من توبه دارم گفت توبه کنم حضرت ابن عباس رضی الله عنهما گفتن آیا مادرت زنده هست گفت نه گفت و بعد از آن حضرت ابن عباس گفتند که توب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت بس گفت توبه کن گفت رجوع کن الله و نزدیکی بجو تقرب نزدیک شدن نزدیک شو گو به الله ما استطعت هر قدر که توانی به اعمال صالح توبه کن و به الله نزدیک شو به اعمال صالح زیرا اعمال صالح سبب بخشیدن گناه ها می شود انسان وقتی گناهی که کرد باید عبد او حسنات و خوبی ها کنه زیرا که حسنات سبب بخشیدن گناه و معصیت ها می شود خب شیخ میگه هذا فی بیان و مسلک صحیح للتوبه و منایل غفران الذنوب این میگه راه صحیح برای توبه کردن هست و بعد به دست آوردن بخشیدن گناه ها سبب به بهترین راه برای بخشیدن گناه ها و مغفرت ذنوب همین راهی هست که حضرت قبر این امت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه این مرد را تعلیم دادند فلا بد من امرين برای توبه نصوح و برای سبب بخشیدن گناه ها دو کار میگد مهم است برای گناه ها هر کسی که گناه کرد سوال زیاد میشه که گناه میکنیم خب اکنون نتیجه چیست چاره چیست بعد از گناه واقع شدن شیخ میگه دو چیز ضروره الامر الاول التوبه الصادقه لله من الذنب بالندم عليه والاقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع الیه کار اول میگه شخصی که گناه کرد هر گناهی که باشه نباشه کار اول اینه میگه که باید توبه صادقانه کنه توبه صادقه توبه راستین توبه حقیقی توبه صادق کنه به الله از این گناهی کردش از این مخالفت و معصیتش به چی انا بعد شرطای توبه نمی سه چیز است بیندم ندم اول با پشیمان شدن توبه سه شرط داره توبه صادق توبه نصوح سه شرط دارد هر توبه هر گناهی که در او توبه نصوح شود او بخشیده میشه خو شرک خو کفر خو بدعت خو معصیت به شرطی که شرط توبه در او دیده شود شرط اول بندم علی پشیمان شدن باید پشیمانی کنه نه اینکه وقتی گناه به یاد بیاره گناه پیشنیش خرسندی کنه و نقل کنه و افسوس بخوره که یاش بودیم این خیلی میکردیم وازی نمیتونیم این خیلی آدم توبه هم که کنه توبهش توبه نصوح نیست به شرط پشیمان نشده باشه زیرا پیامبر صلی الله علیه و حدیث حسن ده میگه الندم و توبه پشیمانی خود توبه کردن هست باید پشیمون شده باشه وقتی به یادش بشه بزنه گناههای پیشینش باید زغمگین شوه زیق شوه نه اینکه نقل کنه که وای خیل کردیم این خیل کردیم گناهاش نقل کنه و با خرسندی و با فخر و اینو وای نه و کسی که میگه استغفر الله میگه و توبه کرده میگه گریبانش او و همیقه کفایه میکنه این توبهش توبه صحیح نیست یکم باید پشیمان شود وال والاقلاع عنه اقلاع یعنی خودداری کردن از گناه در حال باید باز بیسته او کسی که گناه دوام داده است و میگد استغفر الله و توب الیه هزار بار به زبان که بگوید این گناهش این توبهش توبه صحیح نیست و در بالای گناه باشه و گناه انجام میتیه آدمی که سیگارت کش است بگه استغفر الله یا آدمی که غیبتچی است یا دروگو است یا دزد یا زیناکار و دیگر کارهای بده میکنه و گناه ترک نکرده توبه گفتنی نیست باید گناه ترک کنه و هر چیزی که سبب گناهش میشوه باید او را ترک کنه بعد اقلاع یعنی خودداری کردن باز ایستادن در حال در حال باز بیسته باید همو گناه را باید ترک کنه ترک معلوم میشه کسی که بر گناه بر دوام گناه اجرا داره اگر هزار بار استغفر الله هم بگه پشیمان هم که بگه فایدهش نمیکنه باید در حال بس کنه فهمید که رباخوری سودخوری حرام است باید از زمین دست بکشه فهمید که غیبت کردن حرام است باید دیگر غیبت بس کنه در جاش فهمید که گویی و دیگر گناه ها حرام است باید در حال بس کنه و العزم سیم شرطش و العزم علی عدم رجوع الیه و شرط سیم همین قصد کنه نیت کنه که دیگر باز نمیگرده به سوی این گناه علمی شرط های توبه نصوح سیتر عزم یعنی اراده قوی داشتن و قصد کردن که علی عدم رجوع باز نمیگردن به همین گناه اگر افت حاضر <clears throat> توبه کرده باشه و دنیت شمین که باز با یک وقت مناسب آمد و بعضی خری را بس میکنن خمر نوشی را مگر اینکه گنج به پول بیاون این توبه شان توبه صحیح نیست اینا را توبه نمیگویند توبه صحیح توبه نصوح توبه صادق سه شرط داره. اول در حال از گناه باز ایستادن همه گناه معصیت مخالفت یک دیوم پشیمان شدن سیوم قصد کنه نیت کنه که به همین گناه دوباره بر نمیگرده همین سه شرط توبه در هر گناهی هم باشه گناه بخشیده می اگر رفت و باز انسان این توبه را به همین شرطاش کرد و یکی با شیطان وسوسش کرد با در پیروی شهوت و نفسی بد شد با گناه کرد باز انشاءالله با همی سه توبه کنه اگر پنج بار از ده بار که به سوی الله باز بگرده الله تواب توبه پذیر است الله توبه کننده را قبول میکنه بلکه به همین سه یکم همین که شوه و از گناه در حال بز باز بیسته و قصد کنه که به گناه بر ولی که با شیطان وسوسش کرد و با دنیا فریبش کرد و با گناه که کرد باید واجب اینه که با توبه کنه آیا ناامید شدن جایز است ناامید شوه که مثلا من ده بار شد گناه میکنم بس نه خیلی نیست وقتی همین خیر که گفت شیطان در این حالت وسوسه داره شیطان خرسند میشه که بنده را ناامید کنه و در زیر فریب و مکر خودش داخل کنه شخص مسلمان با همه شرط های سگانه اگر رفت ده بارم 20 بارم که توبه کنه الله توبه پذیر است یکی از یکی از نام های الله التواب هست یعنی توبه پذیر قبول کننده توبه توبه کننده را قبول میکنه نباید آدم امید شود لیکن به همین شرط گفتگی باد اگر رفت همین خیل قصد کرد و که دیگه گناه نمیکنم پشیمان شد و گناه را ترک کرد و یک ماه و دو ماه و یک سال و دو سال گذشت با شیطان وسوسش کرد و اینوای با در گریبانی در تار و گناه با واقع شد باز توبه کنه الله قبول میکنه یکم همین که باید توبه صادق داشته باشه توبه صادق چه شرط داره امیخه پشیمان شدن از گناه در حال باز ایستادن و قصد کنه که نیت کنه اراده قوی داشته باشه که دوباره به گناه بر نمیگرده خب الامر ثانی دیم کار میگد الاکثار من الحسنات بسیار حسنات انجام دادن حسنات را انجام دادن در حقیقت انسان کمک میکنه که گناهاش بخشیده شود یک دیومش حسنات خوب زیاد انجام دادن با سبب بشه که از گناه ها را کم بکنه هم حسنات بسیار چند خوبی ها داره که یکم سبب بخشیدن گناه می شود دیوم سبب کم شدن گناه ها می شود زیرا آدمی که دایم به حسنات و خوبی ها مشغوله از او گناه کم واقع می شود یعنی مثلا مثال عادیش همینه که انسانی که دایم به ذکرها مشغول ذکر ذکرهای سحر و بگه انسانی که نمازهاش در وقتش میخونه و ذکرهای نماز میگوید انسانی که بسم الله گفته تعام نوشه به دست تعامش میخوره به دست راست انسانی که در خانه در آمدن بسم الله میگه در حاجت خانه در آمدن ذکر حاجت خانه در آمدن میگه اللهم انا اعوذ بک من الخبث والخبائث انسانی که بد دست بد پای چپ حاجت خانه میداره و, و انسانی که در پیش خواب کردن ذکر ها رو میگه از خواب بیدار شد ها رو میگه انسانی که از خانه آمدن ذکر خانه آمدن و در آمدن میکنه یعنی انسانی که همه وقت به ذکر و عبادت و حسنات مشغوله این آدمی همین بسم الله میگفتگی هیچ وقت عرق نوش نمیشود زیرا نشود در عرق خوردن و خمر نوشیدن بسم الله گفته بنوشه با به دست راستش مثلا هیچ وقت این آدم پپیراس و سیگاریت کش نمیشود زیرا که نشود هیچ وقت این آدم دخترباز و زناکار نمیشود هیچ وقت این آدمی که به بسم الله کاراش سر کرده است هیچ هیچ وقت بسم الله گفته ربا را قبول نمیکنه سود نمیکنه رشوه قبول نمیکنه با بعد بگه الحمدلله الذي اطعمنا هذا ورزقني من غير حول منا ولا قوه به خاطر همین ذکرها و حسنات را انجام دادن این به حد برای شخص مسلمان خوبه بنابر کسی که به ذکرها مشغول شد به حسنات مشغول شد ای اگر رفت یکی هم گناه کرد خیلی گناهی کم میکنه به خلاف کسی که مثلا حسنات نمیکنه زندگیش مبنی بر گناه و معصیت است مثل حیوان زندگی میکنه با نه پروای طاعت داره نه پروای معصیت و گناه داره به خاطر همین میگه یکی از راه صحیح از توبه کردن و قبول توبه حسنات زیاد کردن است بنابر حضرت ابن عباس گفتند وتقرب اليه ما استطعت با الله نزدیک به قدر توانایت حسنات را بکن چرا لان رب العالمین یقول زیرا پروردگار رب عالمی ها میگوید ان الحسنات یذهبن السیئات هر آینه به تحقیق خوبی ها دور میکنند نابود میسازند بدی ها را و فی الحدیث یقول النبی صلی الله علیه وسلم اتبع السیئه الحسنه تمحوها اتبع یعنی پیرو کن یعنی بعد از گناه خوبی کن تمحوها نابود میکنه این بدی را بعد از سیئه بعد از بدی نیکی کن زیرا که این بدی را نابود میسازه در حقیقت حسنات بعد سیئات این نشانه محروم مر این نشانه خوبی این انسان است یعنی اگر رفت گناه کرد بعدش حسنات که کرد معلوم شد این انسان در حفظ الله است در رعایه الله است چرا که معلوم موفق هست که اگر چه گناه کند تیز پشیمان شود و بعد او خوبی ها کنه. تا اینکه گناهش بخشیده شود معلوم شه این آدمی آدمی این معلوم شه این انسان چی است انسان رحم کرده الله است و الله این خل انسان دوست میداره که اینها این را در برای پیرو شیطانش گذاشتگی نیسته یعنی این انسان در در دریای معصیت و گناهش غرق کنندگیش نیسته و انسانی که گناه کرد و بعدش پشیمان شد و خوبی ها و حسنات کرد معلوم می شود الله ای را گذاشتگی نیسته خیفلانش کردگی نیسته که در مثلا فرمانبردار شیطان شده این آدم رفته باشه این خیلی نیست خب شیخ میگه فنصح و دو قمع الله فی توبته خب برای اتبع السیئه الحسن تمحوها در حقیقت در معامله مخلوقان همین است که انسان انسان را که خفه کرد انسان انسان را رنجانید کوشش کنه او را با خرسنگ کنه کوشش کنه به او خوبی کنه کوشش کنه او در مثلا دل شبیه و زیرا که او را نابود بکنه در حقیقت همین خیلی یعنی این دنیا که مثلا خاصتا زندگی زن و شوهری و زندگی با دیار و دوستی هیچ وقت از کمبودی ها خالی نیست یار میگن هر کی یار دوست به عیب میخواسته باشه یکم دوست پیدا نمیکنه لیکن همین زندگی قانون زندگی همین خوبی کردن بعد از بدی ها هست خرسند کردن بعد از زیخ کردنی ها هست قم قد فنصح أن يصدق مع الله في توبته من ذنبه الذي اقترفه وفعله بس نصيحات كان أرى حبري إن أمات علمي إن أمات عبد الله بن عباس فقيه إن أمات أرى نصيحات كانت كي هم راه الله صديق باشد در توباش از همون گناهی که اقترفه ارتکبه مرتکب شده است و فعله انجام داده است و یقبل الحسنات رو به حسنات بیاره لان الحسنات یذهبن سیئات زیرا که خوبی ها نابود میکنن نیست میکنه بدي هرع قول عطاء فذهبت فسألت ابن عباس فيه أنات السلف فلم يستعجل عطاء مع أن الموضوع أخذ من اهتمامي مأخذا عظيما إذا إيما قد دليل اسكيما قد فس بشي ابن عباس رفت ميقا بعد إن ما رفتان انات يعني عجلنا كاردان إيما قد دلد دلالت میکنه آه، به تحمل بودن سلف و عجل نکردن اونها در کار در حالی که مثلا عطا را این مسئله مشغول کرد و با وجود بعد رفت وهذا بخلاف ما حصل من بعض الناس حين لا يملك نفسه ويقاتل العالم این بخلاف بعضی مردمی که خودش قبیده نمیتونه عالم در حال ترک میکنه مقاطعه قطع میکنه در حقیقت همین خلاف بعضی از نو طالب علم ها یا اینکه بعضی از مردم وقتی که یگان سخن عالم محقولش نشد یا اینکه خودش کچ فهمید به همین بجای این رفته این عالم بپرسه خودش به خودش مثلا عالم قد میکنه و نیست میکنه و خط میزنه گویا به همین کفایه است نه وقتی که حضرت عطا رضی الله رحمه الله که یکی از عطا ابن ابی رباح یکی از تابعین است شاگرد ابن عباس رضی الله عن عنهما و رحم الله عطاء و این سراسیمگی نکرد بلکه بعد رفت پرسید چرا اصل همینه دوای آه، جهل و نادانی سوال کردن است خب و در حقیقت یک مسئله مشکلی افتاد باید اهل علم پرسیده شود اگر چه مثلا خطا باشه اصلاحت میکنه و اگر فکری کردگید یا رأی گفتگید صحیح باشه اون عالم از مثلا رأیش میگرده و سخنت که به دلیل باشه قبول میکنه بنابر به هر حال حضرت عطا از پیش خود حکم را نبراوردن و رفته حضرت ابن عباس سوال کردن که برای چی مادرش پرسی که زنده هست یا نه خب شیخ میگه بعد به خلاف بعضی آدم ها وقتی خودش قبیده نمیتونه و عالم قطع میکنه با عالم رابطه را کنده میکنه برای یکم مسائل فقهی یا که برای گم مسائلی که خودش کج فهمیده است فکر میکنه که این دیگه به همین باید این عالم جاهل حساب شوه و ربما اوقف حدیثه لیسال عن امر اشکل علیه و شاید میگد سخنش را قطع کنه و از بپرسه این خیلی آداب نیست که عالم سخن داشته باشه گپ زده باشه یا کس سخنش کنده مثلا یا که مثلا سخنش بریده گپ بریده مثلا خود سوالت یعنی علی بلکه حضرت عطا شاگرد ابن عباس ایستادن وقتی که این مرد رفت و بعد پیش ابن عباس آمده پرسیدن قال فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه بعد پیش حضرت ابن عباس آمدن گفتن دم میگه ابن عباس رو که برای چه پرسیدی که مادرش زنده هست یا نه این مرد قاتله فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالدة بعد حضرت ابن عباس جواب دادن که گفتن من نمیدانم گفتن عملی را که نزدیکتر بسازه آدم و تر کنه به الله از نیکویی مادر دیده شیخ میگه فهذا يدل على ما في, ما في بر الوالدة من عظيم الثواب ومنزلة هذا العمل ومكانته عند الله ان میگه دلت بکنه که نیکوی کردن به مادر ثواب بزرگ داره و منزلت و جایگاه این عمل در نزد الله سبحانه تعالی که خیلی عملی بزرگ است و این هم ابن عباس رضی الله عنهما از پیش خود گفتگی نیستن بلکه از حدیث های دیگر گرفتگی استنباط کرده هستند حدیث های پیامبر صلی الله علیه وسلم شيخ ميقات وهذا واضح في القرآن فالله عز وجل عظم من شأن بر الوالدين في كتابه إن میگه أشكر اسم قد القرآن كي بر الوالدين خیلی أجري بزرق دراء و حقهما بحق في آيات عديدة والله حمره ذكر ميكون حق فدر و بحق خيش در آیات های در آیات های گوناگون که الله میگه قضا ربک الا تعبد الا إياه وبالوالدين احسانا الله میگه الله حكم كردس قضاوات كردس كي عبادت نکنه مگر او را و همچنین حکم کرده است که به پدر و مادر نیکویی و خوبی کنه در آیات های مختلف درس های گذشته در گذشت فدل هذا على المكانة و والمنزلة الرفيعة التي جعلها الله لبر الوالدين این دلالت میکنه میگه به جایگاه بزرگ و منزله بلندی که الله سبحانه و تعالی قرار داده است برای نیکویی پدر و مادر بر الوالدین در حقیقت خیلی اجر و منزلت بزرگی دارد وأن بر الوالدة على وجه الخصوص والإحسان إليها يترتب عليه من تكفير السيئات ورفع الدرجات شيئا لا يكون في الأعمال الأخرى وإن نيكوي كاردن مودار خاصة على وجه الخصوص خاصة يعني نيكوي كاردن بمودار خاصة خاصتا وخوبي كاردن بأو کردن سبب تكفير السيئات بخشدن گناه ها و برداشت بر و رفع درجات برداشتن درجه ها میشود میگد که دیگر اعمال دیده ولهذا قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله من بر الوالده برو حضرت ابن عباس گفتن که من گفتن نمیدانم عملی را که نزدیکتر کنه آدم به سوی الله از نیکویی مادر دیده خب حدیث دیگر هست میگوید وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محسنا إلا فتح الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه قيل وإن ظلماه قال وإن ظلماه رواه البخاري في الأدب المفرد وابن الجوزي في في البر والصلة وبوب له البخاري بقوله باب بر والديه وإن ظلما خب إن حدیث حديث عظيم هذا هست أسار حقیقت اثر خب حضرت ابن عباس میگد حضرت ابن عباس حدیث ابن عباس هست یعنی يعني الصحابي صحابی هست ما من مسلمين نيس مسلمون يكدوب دو پدر دوشتا بشا یصبح الیهما محسنا در حالی که صبح می شود در حالی که به اونها خوبی میکنه وقتی هر مسلمانی که دو پدر پدر مادر مسلمان داشته باشه و هر روز به اونها خوبی کنه مگر اینکه الله سبحانه و برای او دو دری به جنت براش گشوده میکنه دو دری جنت براش گشوده میشه که میتونه به این خوبی کردن به پدر و مادرش به درهای جنت داخلش وارد جنت شه به این دو در و این کان واحدا فواحدا اگر رفت یکیش باشه یعنی تو پدرش باشه یا تو مادرش پس یکی در جنت کشوده هست میتونی چقدر اعمال صالح کنی و و جنت صاحب شد خب این درباره این که خوبی کنه هر کسی که خوبی کنه به پدر و مادرش گویا دو در جنت به دست آوردگی است و این اغضب احدهما اگر رفت غضبالو کنه غضب کنونه پدر و مادرش خفه کنه غمگین کنه لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه الله راضی نمیشه از پدر از این مرد از این فرزند حتی اینکه راضی شود پدر یا مادرش قیل و این ظلمه ان یعنی مهم میشه که اگر چه پدر مادر ظلمش هم که کنه حضرت ابن عباس گفتن و این ظلمه اگر چه ظلمش هم کنن این باید اونها را غضبالو خفه نکنه یعنی در کار حق پیرویشان نمیکنه لیکن اونها را غضبالو یا اینکه خفه یا اینکه مثلا اونها را نرنجانه قاعده کلی در بار پدر و مادر همین است که در معصیت و گناه پیروی کرده نمیشه اطاعتشو نمیکنه در گناه و معصیت در مخالفت شریعت پیرویشو نمیکنی لیکن در دنیا با اونها خوب معامله میکنی در دنیا نمیرنجانیشون متعلق به دنیا این خیلی است که پدر و مادر ظلم کردید و منم باید ظلمشون کنم گفتنی قاعده نسبت پدر و مادر استفاده برده نمیشه خب شیخ میگه فالواجب على الابن يكون برا بهما ويتحاشى اغضابهما والاساءه اليهما ورفع الصوت عليهما حتى وإن كان بهذه المنزلة أي ظالمين وجب میگه بسار پسر إنس كي نكو كور نیکوکار با پدر و مادرش و اینکه خودداری کنه از غضب کنانیدن پدر و مادر و والإساءة و بدي کردن با پدر و مادر و برداشتن صوت با پدر و مادر اگرچه این خیلم که باشد یعنی اگرچه پدر و مادر ظالم هم که باشد حقی مثلا اونها را ظلم کردن نداره خاصتا بسیاری از دخترها نسبت مادرشان به پرواگی دارن این خیلی غلط بزرگ است خیلی هم خطای بزرگ است، اگرچه مادر ظالم هم که باشه به قول حق نداره که نسبتش به احترامی کنه نسبتش غیبتش کنه یا اینکه به خفش کنه یا آوازی بلند براره همون یکی از نشانه های قیامت که دل امت و ربتها همینه معنیش، یکی از نشانه های قیامت همین است که مادرها به خود گویا امیره های تولد میکنه یعنی فرزند هایی که اونها را امر میکنه دختر به جای مادر او را فرمان دیه مادر را فرمان دیه این در حقیقت خیلی در این باب مهم است که حق پدر و مادر خیلی جایگاه و منزلت بزرگی داره خب مؤلف میگه قولو یصبح الیهما محسنا معنی انه یصبح کل یوم محسن الی والده یعنی هر سحر به پدر و مادرش خوبی میکنه و هذا فی استقبال اليوم الاول بالاحسان الى الوالدین الله میگه که باید روز آغاز روز و خوبی کردن به پدر و مادر باشه و جعل بریهما من اول اولیاته فی اول یومه و بدایت نهری و پدر نیکو کردن به پدر و مادر از اولاترین کارهاش باید بدانه در اول روزشو در آغاز روزش یعنی اول روز ده خوبی کردن به پدر و مادر این مثلا گرفت گفتم تازه کردن خانه باشه یا اینکه مثلا کار کارهایی که هست در هر جا هر خلای یعنی قشلاق ها فر میکنه از کارهایی که هر یک خانه به خود کاری مخصوصی داره به همین خوبی کردن و به هر حال خوبی کردن به پدر و مادر لفظ بیر یعنی نیکویی کردن هر چیزی که در نیکویی داخل است باید انجام داده شود و هذا من اسباب التوفیق للعبد في یوم كل این میگه سبب موفق بودن بنده هست که همین اول روزش با احسان و با نیکویی به پدر و مادر آغاز کنه اذا بدا یومه ببر والديه و حسن المعامله و طیب الخطاب یعنی روزش را به نیکویی کردن به پدر و مادر و خوب معاملت داشتن و طیب الخطاب یعنی يعني، و خطاب خوب داشتن یعنی مثلا یگام خدمت هست پدر و مادر سوال کردن و خدمت های اونها را اجرا کردن خوب و میگد کم هو جمیل ان یرب الصغار خاصه عندما يوقظون في الصباح الباكر من نومهم فيكون الواحد منهم متعبا او مائله نفسه الى مزيد من النوم فيمتنع ويكون تمنعه بالفاظ غير مناسبه خب میگه چقدر میگه خوب است که سیغار یعنی مثلا تربیت داده شود کودک های میده وقتی که از خواب در اول سحر تربیه کرده می شود یعنی از صباح الباکر یعنی سحری بر وقت سحری بر وقت از خواب خزانده می شود و همین وقت تربیه کرده شود که خاصتا میگه فیکون الواحد منهم یعنی وقتی کودک یا که مثلا کودک 10 ساله 15 ساله اینا ده خب از خواب بیدار کرده بشه در حالی که فرح است یا اینکه میخواهد باز خواب کنه در همین جا باید تربیتش کنی که همین کلمه های الفاظ غیر مناسبه و مادرت استفاده نبر زیرا تربیه از همین جا سر میشه فیتمنع یعنی خودداری کنه خوب خودداری کنه از لفظ های غیر مناسب در همین حالت یعنی در همین سحر که خزاندن ده باید تعلیم داده شوه که خواه بفره هستی خواه مثلا خواب دوست میداری یگام تش نمی نمیشه که نسبت پدر و مادرت سخن بد بگویی فیعوده یعنی خوبه میگد که تربیه کرده شد کودک ها عادت کنانده شوه الا یسمع والدیه کلمتا غیر مناسبتین اینکه نشنوانه با پدر و مادرش سخنی که مناسب نیست یعنی از همین وقت باید یاد بگیره سخن خوب گفتن با پدر و مادره و ایضا یعینه والده على ذلك به یقضاه برحمت و رفق و همچنین پدر و مادرم باید کمک کنه فرزند با سخن خوب داشتنشان به ای که اونها را به خوبی بخوازنه به رحمت و به مهربانی و به خوشی برای چی برای تا اینکه پسر از همین امی فرزند فرزند از همین وقت یاد بگیره سخن کردنی با پدر و مادر در حقیقت همینه هم وقتی ده سالگی 15 سالگی در وقتی که انسان تربیه کرد و دوامش 20 و 30 و 40 یعنی دیگه هر قدر کلال هم کشید به همون چیزی که تربیه کننده شد از اول همون خل میره همون کودکایی که 10 15 ساله که میده بعد نه 10 15 ساله هایی که نسبت پدر و مادر آواز بلند میبردارن اینا غالبا همون کلان هم کشم همه خیلی میرون برای شیخ میگد که باید همین وقت تربیه کرده شود که در همین وقت باید سخن زشت و قبیح نگو نسبت پدر و مادر و همچنین زبان لفظهای بد و غیر مناسب استفاده نبر و بعد همچنین میگد پدر و مادرم باید کوشش کنه که و مهربانی و به خوبی بخیزانند و تا اینکه این کودک ها هم به آداب و اخلاق خوب تربیه یابند برای شیخ میگه و رحم الله امرا اعان ولده على البر الله رحمت کنه میگه انسان را که کمک کنه فرزند خودش را به نیکی کردن به خودش بله شک درسته کی بعضی پدرها سبب شاید به تربیگی فرزندا شوه لیکن با وجود این فرزند حق نداره که نسبت پدر و مادرش به تربیه باشه پدر و مادر باید کوشش کنه فرزند با اخلاق باشه با آداب لیکن اگر رفت و فرض کردیم که اگر رفت این کارم که نکرد فرزندها حق ندارند که نسبت پدرها به آداب و به اخلاق باشند قوله قيل وإن ظلمه وإن ظلمه قال وإن ظلمه أي أن الواجب على الابن حتى وإن كان صدر من أبيه نحوه شيء من الظلم أو الخطأ أو التجاوز أو من أمه كذلك فعليه ألا يلتفت إلى خطأ الوالدين خب شیخ میگه که اگر چه ظلمم که کنه باید پدر و مادرش در معامله خوب داشته باشه میگه واجب همینه به پسر به فرزند که حتی میگه از پدرش چیزی از ظلم و یا خطا و یا تجاوز کردن حق هم واقع شده باشه صادر شده باشه یا از مادرش فعلیه میگه واجب است که اهمیت نتیه میگه به خطای خطای پدر و مادرش بل واجب بل يجب عليه ان یتذکر المعروف العظیم والاحسان الكبير الذي حصله من والديه بلکه واجب همین است میگه یاد بیاره خوبی معروف و احسان بزرگی که و خوبی بزرگی را که احسان کلان را که میگه پدر مادرش انجام داده او را میگه باید بیاره نه اینکه همین خطا و همین مثلا ظلم و این و یا و من الوالده على الوجه الاخص خاصه میگه مادر باید بیار بیاره خوبیشه خوبی که مثلا سببی به دنیا آمدنش و سببی مثلا شیر دادن و دیگر سبب های دیگر خوبی های بزرگ مادره و الا ينسى هذا المعروف العظیم بسبب خطا او اثنين او ثلاثه من والديه و اینکه فراموش نکنه باید فرزند این خوبی پدر و مادر به سبب یک خطا دو خطا سه خطایی که از پدر و مادر واقع می شود بل عليه أن يكون ذاكرا دائما معروفهما السابقة وجميلهما المتواصل بل واجب اسكي بايد باید این فرزند همه وقت به یاد داشته باشه خوبی پدر مادر خوبی پیشینش و خوبی هایی که همیشه میکنن و اینها را باید به یاد داشته باشه و دائم در خوبی پدر و مادر و نیکوی کردنی به با او باید باشه خب یک دیگر روایت دیگر میکنند میگد و عن تایسلت ابن میاس قال كنت مع النجدات يعني النجديات خوارجي هست گناه را کفر میدانند فاصبت ذنوبا لا اراها الا من الكبائر مگر واقع شدم در گناهی که از گناه کبیره بود فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي خب حضرت ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی الله عنه عمر مگه گفتم گفت چیست او گناه قلت كذا و کذا خب بعد گفتم همین گناه همین خیلی هست یکم گناه صغیره را خیال کرده است گناه کبیره ابن عب... ابن عمر گفتن همین ميخيل حضرت ابن عمر گفتن ليست هذه من الكبائر لكن نجداد گفتن نوعی از قس طایفه از خوارج هست گناه صغیره هم کبیره گفته آدم کافر میگن از دین میبرارن بعد میگه همین گناه را خیال این تایلسه گفتن انسان تایسله تایسله گفتن انسان تایسله ابن میاس میگه فکر کردم که گناه هم گناه کبیره هست وقتی ابن عمر رضی الله عنهما را گفتم گفت که این گناه گناه کبیره نیست بلکه گناه صغیره است و گفتن گناه کبیره هن تسعون گناه کبیره نه تا هست خب یکم الاشراک بالله شرک آوردن به الله سبحانه تعالی در عبادت الله شرک بزرگترین گناه است بلکه کلانترین گناهی که تمام حسنات خوبی را از بین میبره شرکی به الله صرف کردن نوعی از عبادات برای غیر الله سبحانه تعالی از نظر و از ذبح و از یاردن طلب کردن و از توکل و و قتل نسمتین کشتن نفس نسمه یعنی نفس روح کشتن یعنی قتل قتل هم گناه کبیره هست یکی اول شرک دویم قتل نفس والفرار الفرار من الزحف و گریختن فرار گریختن من الزحف در وقت جهاد وقت دشمن مسلمان ها با کافر ها با هم در صف جنگ میکنن در همین وقت هم گریختن یکی از گناه کبیره هست باید آدم مجاهد راست باید بجنگه مگر اینکه از این جرف به یک گروه دیگه قشید با در جهاد ده خلاصه الفرار من الزحف یعنی در وقتی که ها با مسلمان ها در جنگ هستند باید انسان مجاهد نگریزه حرام گریختن و قذف المحصنه و تهمت زدن زن پاک دامن به زنا محصنه یعنی زنی که پاک دامن است مؤمنه غافله ای که پاک از زنا هست و پس از فاحشگی و الى تهمت قذف یعنی يعني تهمت زدن به گناه محصنه یعنی يعني زن پاک دامن و عفیفه خوب تهمت تهمت زدن به گناه به زنا اینم که در حقیقت از گناه کبیره هست یکی از بزرگترین حرامه و اکل الربا خوردن ریبا سود سود خوردن رشوه ریبا خوردن ریبا یعنی طلب کردن زیادتی پرسنت و اکل مال الیتیمی و اکل مال الیتیم یکی از گناه های کبیره خوردن مال یتیم هست یعنی یکی از گناه های کبیره هست و الحاد فی المسجد و الحاد در مسجد الحرام یعنی الحاد یعنی شرک و کفر و معصیت آشکار کردن در مسجد الحرام مکه داده مکه شرک و کفر و قتل و گناه در مکه خیلی گناه بزرگ می شود در کعبه و در, در مسجد حرام در و والذی یستسخر و مسخره کردن تقریبا یستسخر به معنی مسخره کردن است و بکاء الوالدین من العقوق همچنین یکی از گناه های کبیره گریه کردن پدر و مادر در حال عاق شده کردنشان یعنی گریه پدر و مادر هم از عقوق یعنی از به احترامی فرزند عقوق یعنی اصلش به معنی به احترامی بدی کردن فرزندها به پدر و مادر عاق میگن یعنی کسی که به احترام و به آداب هست نسبت پدر و مادر همون گریه پدر و مادر اگرچه بگم اگر اگرچه با زبانم که نگم ترا عاق کرد همون گریه کی کرد معلوم میشه که همین عاق شدگی است یعنی یکی از گناه کبیره را این فرزند مرتکب شده است خوب و بکاء الوالدین یعنی گریه کردن پدر و مادر از حقوق فرزند یعنی از بی احترامی و بد اخلاقی و بد معاملگی فرزند نسبتشان حقوق منو میده قال لابن عمر اتفرق اتفرق النار وتحب ان تدخل الجنه خب میگه اه، اه، که آیا حضرت ابن عمر گفتن آیا دوست میداری که از دوزخ جدا باشی دور باشی و داخل جنت شوی قلت ای والله راوی میگوید گفتم بله قسم به الله گفتن دوست بدارم که دوزخ دور باشم و دور جدا باشم و در جنت داخل شو قال حضرت ابن عمر گفتن احی والدک گفت که آیا زنده هست گفت پدری تو گفت پدرت زنده هست قلت عندي امي خب گفتم که نزد من گفتم مادرم هست یعنی تا مادر دارم قال حضرت ابن عمر گفتن فوالله لو علنت لها الكلام گفتن والله اگر گفتن با او سخن نرم و ملایم بگویی و اطعمتها الطعام طعامش بتی یعنی مثلا خریده اگه چیز بیاری ولا تدخلن الجنه مجتنبت الكبائر داخل جنت بشوی حتما مدام که گناه های کبیره را دوری بجویی یعنی این حدیث این اثر هم این اثر هم اثر هست دلیل به خوبی کردن به پدر و مادر که اگر با این سخن معاملات داشته باشید و خوراکا آورده بتونی بتشانه خوبی کردن به همان انواعش داخل جنت میشه مادامی که گناه کبیره را دوری بجوییم خب مؤلف مقال هذا الاثر العظیم فيه, فيه فائده جليلة في موضوع بر و وفي موضوعات اخرى این اثر بزرگ است میگد فایده بزرگ داره در خوبی کردن به پدر و مادر و دیگر موضوع ها یعنی گناه های کبیره نه گانه را ذکر کرده نه تا گناه کبیره شرک و دیگر ونجدات فرقة من فرق الخوارج خب نجدات كفتاني طيفة فرقياس فرقة خوارج هست يتبعون رجلا يقال ناجدة ابن عامر مرد رب هريم يكنان كنه مش نجدة ابن عامر بلقد نجديش مغان نجدات أطلق عليه النجدات لانتسابهم إليه خب منصوب بها من نفران ولها عقائد فاسدة منها إن خي خوارجي نجدية نجدات نجدات كان عقيدة فاسد دورة منها أن العبد إذا وقع في صغيرة وأصر عليها كان كافرا مشركا یکی از عقیده خوارج فاسدش شمینه که بنده میگن وقتی در گناه کبیره واقع شوه و اصرار کنه اصرار یعنی بر دوام یک گناهی که صغیره را بسیار که کرد گناه میده را میگه ای آدم کافر و مشرک میشوه و اذا وقع فی کبیره فهو کافر و مشرک اگر یعنی گناه کبیره را یک بار کنه مثل درو گفتن غیبت کردن یا اینکه گناه کبیره هست یا را کنه میگه یک بار ده کافر و مشرک میشوه یعنی اگر رفت صغیره باشه گناه میده مثل نگاه کردن به نامحرما اینو وای همین اگر افو بردوام دو سه بار کنه ده بار کنه میشه چی کافر و مشرک نه گناه کبیره یک بار کرد خب این عقیده خوارج هست که به گناه کبیره شخص مسلمان ها از دین میبرن لیکن نزد اهل سنت گناه کبیره را انجام دادن فسق است یعنی ایمان, ایمان آدم ضعیف میکنه تمام لیکن ایمانش کامل ایمانش پره از بین نمیرود گناه کبیره را انجام دادن این سبب فاسق شدن و گناه ضعیف شدن و, و گناه ناقص شدن کم شدن شد خب نزد خوارج گناه کبیره را انجام دادن ایدین میبره مذهبشون باطله زیرا که هیچ انسانی از گناه و معصیت خالی نیست غیر از پیغمبرها اگر رفت و انسان گناهی کرد کافر کی شود یگان کس مسلمان نمیمونه. بلا قولشان یا عقیدهشان باطله مثلا ریش تراش گویا گناه کبیره کرده است به همین ایدین گویا میبره مثلا لیکن مهم مذهب اونها مذهب باطل است شيخ ما قال فكان عندهم شدة وتنطع في الصغائر والكبائر نازل هم قال سختي بود و سختگیری بود میگه در گناه های کبیره و صغیره یعنی برای خود میگفتن کسی گناه کنه اگر گناه صغیره گناه معده باشه بر دوام کنه کافر میشه اگر گناه کبیره یه بار انجام داد این هم کافر میشه و به سبب ارتباط تیصله بهم فقط تأثر بما كانوا عليه من التشدد والتعنت میگه به سبب که این تیصله گفتن راوی با اونها متاثر بود در فکر اونها که عقیده اونها که داخل شده بود میگد بلبال میگد سختگیری داشت و توهم فی بعض الامور التي هي من الصغائر انها من الكبائر و گمان کرد که بعضی کارهایی که گناه صغیر است فکر کرد که گناه کبیر است لانه قد مضى في منهج مع نفسه في شده اكتسب من مصاحبه لهؤلاء و خاطر منهجی ده بود که از اونها کسب کرده این منهج خلاصه کلام یکی از آه، بدی ها با اهل بدعت و اهل فسق و فجور و فرقه های گمراه گشته نه آدم وقتی فرقه های گمراه گوش کنه و با اونها باشه و همراه اونها رفت آمد کنه یا اینوی حتما او تاثیر میارن حتما او دا انسان تاثیر میکنن و انسان سبب گمراهیش و سبب منحرف شدنش میشه و این بزرگترین دلیل هست که این و گفتنی آدم پیش حضرت ابن عباس آمد ابن عمر آمدن پرسیدن خب خلاصه حضرت ابن عمر گفتن که فاصبت الذنوب لا اراها الا من الكبائر یعنی چون گفتن که من گناهی را کردم گفت فکر نمیکنم گفت او را مگر از گناه کبیره هست در حالی که از گناه کبیره نبود و هذا فيه ان الصاحب له تاثير على صاحبه این میگه دلیل است که رفیق میگه رفیق ز تاثیر میکنه برقم قاعده چی عربی است که الصاحب صاحب صاحب یعنی يعني رفیق دوست صاحب یعنی آدم بچی به هم اخلاق خرج به طرف خودش میکشه فمن صاحب متشددا متنع، متنطعا فی دین الله اورثه شدته هر که همراه کنه آدمای سختگیر و آدمای غلو داشتگی و زیاده روی میکردگی ها را او میگه همین خیلی سختگیر میشوه و من صاحب مفرطا مضیعا هر که آدمای بی‌پروا دم آدمای ضایع کار همراهی کنه همین خیلی میشوه اورثه الاهمال بی‌پرواگی برام قد نباید آدم با سختگیری های سخت باشه و نه همچی آدم های بپرواده بلکه دین اسلام و حق بین ها و بین بپرواها هست و دین الله وسط دین الله وسطه فینبغی علی المرء ان من الاصحاب و رفقاء من کان علی الوسطیه ضروره میگه با انسان که اختیار کنه آدم ها و رفیق را که آدم وسطی باشند با قرآن و سنت و با منهج سلف صالح این امت فلا شدت ولا تعانت ولا تهاون ولا تراخی نه سخگیری بدو نه بپرواگی لا غلو ولا جفاء نا غلو کردن زيادة روي ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط نا زيادة روي کردن نا بی‌پروا کردن افراط زیاده روی میگن تفريط سستي و بی‌پرواگی و گستاخی میگن قوله فذكرت ذلك لابن عمر ذكر هذا الامر لابن عمر هو من توفيق الله له میگه وقت ابن عمر ذكر کرد میگه همیرا شيخ میگه همین خطاش یا که همین چیزی فكر فکر کرد خیالی کرد گناه کبیره هاي میگه همیره برای حضرت ابن عمر عبدالله ابن عمر ذکر کردن میگه اینم از جانب توفیق الله است بله بله به شک شبه همینه یکی از توفیق الله برای بنده همینه که او را موفق کنه به عالم سنی عالم حقی که خطاش اصلاحش کنه خب اگر رفت و اینا خودش به خودش فکر میکرد گناه کبیره وای قفس میگفت کافی شد ما دین میبرون میرفت خچه دین میبرورد در حالی که از دین در حقیقت نبرآمده خب لانه عرض لان عرض المشكله على العالم يعد من ابواب التوفيق زیرا میگه پیشکش کردن مشکل و پرابلم و سختی به شخص عالم میگه این از جانب این میگم یکی از بابهای توفیق الله به بنده هست که خطاش اصلاح کنه با پرسیدن به اهل علم خب و شیخ میگه وقت کلم من مبدا خوارج في قدیم زمان و حديث الحيلوله بین اتباعهم و بین العلماء بعد اینجا شیخ میگه مبدا و یکی از عقیده خوارج در قدیم زمان و در حاضر قدیم زمان یعنی در زمان گذشته و حاضر میگه الحیلوله بین اتباعهم و بین العلماء دور شدن الحیلوله مانع شدن مانع شدن بین خود و بین بین پیروهاشون و بین عالم ها هست یعنی عالم ها را سیاه میکنن عالم ها را بد میگوین بد گویا که دیگه چی در حالت گویا پیرو خچون میگردونه برای همین میگه که الحیلوله حیلوله جمع حائل یعنی مثلا مانع شدن بین درا بودن اونها مانع میشوند بین عالم ها و بین پیروهاشون یعنی من پیروهاشون از عالم ها منع میکنن یعنی بس عالم های کلان نمیشه میگیری پروا ندارن چرا زیرا که این وقت عالم ها را بد گفته هستند آدم عالم ها را شوم نشان داده هستند چرا تا این که خودشان چیزی که بخوام به همون خیل سبحان الله چخیل شیخ عبدالرزاق میگه در حقیقت همین خیل خوارج این عصر هم همین خیل کرده هستند عالم ها را های بد میگه عالم های سلطان عالم های بردار گفته عالم های قور و بلا عالم ها را های بد میگن بخشان چیزی که بخوام شونا همون خیر راهنمایی میکنه برای شیخ میگه که فهم یحرسون اشد الحرص على ان يبعد اتباعهم عن سؤال اهل العلم اونها کوشش میکنن خوب سخت کوشش کردنی اینکه دور کنن پیروهای خودشان از پرسیدن اهل علم علمای کلان از سخنای بد میگن مرجعه گفته تهمت میزنن و خودشان چه خیلی که پیروهاشون بخوام خیلی تربیه میکنن همه جماعت های منحرفی در این عصر همین و عن الارتباط به من خلال القلاب شنیعه القاب شنیعه یطقونها على العلماء ينفرون بها اتباعهم منهم شیخ میگه که از مثلا لقب های بد گذاشتن به عالم ها و دور میکنن نفرت میگذارن عالم ها را در پیش چی در پیش پیرواشان قال فذكرت ذلك ابن عمر میگه خیب ابن عمر گفتم که همین گناه کبیره هست خی پرسیدن که کدام گناه است خی میگن نام گناه را گرفت و فلان فلان گناه را کردم حضرت ابن عمر همش گفت گناه چی است صغیره است گفت خب بعد از آن حضرت ابن عمر گناه کبیره را ذکر کردن یکش بوکا الوالدین من العقوق یعنی گریه کردن پدر و مادر از به آدابی و بد اخلاقی فرزندهایش را از گناه کبیره کرد خب بعد حضرت ابن عمر گفت که اتفرق النار آیا میخوای دوزخ دور باشد آیا میخوای دوست میداری که جنت بدرایی خب شیخ میگه بعد این کس گفت بله خب بعد شیخ میگه جمع له بین ترغیب و ترهیب حضرت ابن عمر برای این آدم بین ترغیب یعنی تشویق کردن به جنت و ترهیب یعنی ترساندن از از دوزخ یعنی در حقیقت این اسلوب خوب است که انسان در هر دشه بگویی ترغیبش کنی به جنت تشویقش کنی به ذکر کردن فضائل و حدیث های اه، حدیث های وعد و تخویفش کنی از بترسانش او را از دوزخ به ذکر کردن حدیث های وعید و شیخ میگه و هي طریقه القرآن تذكر فيه الجنه و يليها ذكر النار طریقه قرآن همین است که ذکر کردنش جنت و بعد از با چه دوزخ تا ذکر میکنه یعنی الله سبحانه و تعالی در قرآن هم صفات های دوزخ و هم صفات های جنت هم صفت های اهل دوزخ و هم صفت های اهل جنت چرا تا اینکه انسان بین خوف و رجا باشه بین ترسیدن از بپرواگی کردن گناه ها و همچنین باید بین رجا امید کردن ثواب و رحمت الله باید زندگی کنه و تذکر المغفرت و علیها ذکر العذاب و الله ذکر میکنه مغفرت را و همچنین عذاب ذکر میکنه مثلا الله میگه نبع عبادی انی انا الغفور الرحیم نبع یعنی خبرت خبر بته بندگان الله پیامبر صلی الله علیه و سلم را میگوید که خبر بته آگاه کن بندگان من را که من غفور و رحیم هستم من مغفرت کننده رحم کننده هستم به همین قد تمام نه بلکه میگد و ان عذابی هو العذاب الالم و خبر بده شون کو کی همچنین عذاب من عذاب دردناک است بین خوف و رجا قرآن هم وعد است و وعده کرده این اینوی هم وعید است یعنی تهدید کرده قال قلت ای والله یعنی گفت بله میخوام خی جنت روم و حضرت ابن عمر گفتن آیا پدر و مادرت زنده هست و مثل همون سخن ابن عباس که گفت امو که حیتون آیا مادرت زنده هست ایجا پدرش پرسید قلت عندي امي خب خلاصه گفت که من نزد من مادرم است شیخ میگه دعاه الى امرین تجاه الوالده و دو چیز امرش کردن در معامله با مادرش یکم ایولین له الكلام سخن ملایم گفتن وهذا, أهم ما تحتاج الأم من ولدها يعني المهم ترين تزيسكي مدار از پسرش فارزاندش منتظر است وكثير من الأمهات تكون في غنية أن يعطيها ابنها مالا أو طعاما أو مسكنا بل ربما تكون هي التي تنفق عليه میگه بسیاری مادرها میگه به نیاز هستن احتیاج ندارن که فرزندش به او مال بده یا طعام بده یا خانهش بدش خوابگاه و خانه و این و نه بلکه میگه گاهی میشه که مادر کسی است که نفقه میکنه به فرزندش فقط همینه که باید سخنی چیز باشه سخنی خوب داشته باشه سخن سه کنه و یک کنه نکنه در حقیقت این بهترین معامله همینه که باید سخنی خوب داشتن سخنی خوب نسبتی همه خوبه لیکن نسبت پدر و مادر با خوبتر و واجبتر است و یطعمه الطعام بنفس طیبه و احسان یعنی با همچنین طعام دادن به نفسی باید خوب داشته باشه با خوبی یعنی آدم آدم طعام میت سخنی بد میگه ایدا طعام نته بهتره یکی باید میگه طعام که داد باید با نفس با و با دل خوب و با مهربانی و با خوبی باید بتیه قولو مجتنب الکبیر و هدفی ان الکبیر لابد فیها من توبه میگه دلیل است که باید آدم حتما در گناه کبیره توبه کنه زیرا گناه کبیره با طاعت و عبادت های و فضائل بخشیدن نمیشه بلکه به چی میشه به طاعت عبادت مخصوصه بنابر هر حدیثی که آمدگی است درباره فضیلت ها همشون برای گناه های صغیره هست یعنی مثلا به توبه ده مثلا حتی همین مثلا روزه گرفتن روز عاشورا گفتنیم روزه گرفتن روز عرفه روز نهم ذوالحجه یا روز پیش از عید سبب بخشیدن گناه های دو ساله هست یعنی دو ساله گناه های صغیره را گناه های میده را اما اگر رفت در روز بند نیت کنه گناه های کبیره را توبه کنه بعد همش بخشیده میشه روز روزه گرفتن یک روز عاشورا سبب بخشیدن یک ساله گناه ها هست لیکن گناه های میده هست گناه های صغیرش میگن ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر خب پیامبر صلی الله علیه و سلام میگوید که حدیث صحیح ده که نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه را و رمضان تا رمضان سبب بخشیدن گناهها بینش است اذا اجتنب الكبائر وقتی که آدم انسان دوری جوید گناه کبیره را یعنی معلومه گناه کبیره به خود شرط خاص داره که باید توبه کنه شیخ میگه هذه فرائض عظیمه و این فرضهای بزرگ است نمازهای پنجگانه و جمعه و رمضان و مع ذلك قد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم لتكفيرها من الذنوب اجتناب الكبائر والتوبه منها با وجود اینکه این فرضهای بزرگ نماز و جمعه و رمضان روزه داشتن رمضان با وجود میگه پیامبر صلی الله علیه و برای بخشیدن گناه ها شرط گذاشت که از گناه های کبیره باید دور باشه و باید توبه کنه معلومه گناه های کبیره احتیاج به توبه خاص داره توبهش قین نیست امون سه شرطی گفتیم پشیمان شدن و در حال گناه را ترک کردن و قصد کنه و نیت کنه که دوباره گناه را نمیکنه هر گناه را کرد انسان به همین توبه به همین شرط ها انشالله گناهش بخشیده میشه حتما و همچنین روزه روز عاشورا را یا که روزه روز عرفه را هم روزه داشت و دنیت این که الله هم گناه کبیره و هم صغیره بخشه و از همه های کردگیش پشیمان شوه و نیت کنه که دیگه های کبیره نمیکنم اما های کلان را ترک میکنم ان شاء الله گناهش بخشیده میشه یعنی تا قم میتونه که دو ساله سبب بخشیدن هم های صغیره و هم های کبیره شوه لیکن به شرطی که نیت خاص یعنی توبه خاص داشته باشه از همه های کبیرش برای بله، خب وقتی میگه اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه و جله و کبیره و صغیره و و خطأه به همین همه گناهش ان شاء الله بخشیده میشه به شرط همین سه شرط باشه پشیمون از گناه های گذشته و قصد کنه که در آینده دیگر مرتکب گناه ها نمیشه مگر اینکه شیطان وسوسش کنه یا پیروی نفس هوا شد با باید باز توبه کنه و همچنین باید چی حتما گناه ها را در حال بس کنه خاصتا در موس... در موسم های خیرات مثل مثلا همین دهه ذوالحجه و اینو خب الشاهد من هذا الاثر هو عظ... عظم شأن بر الوالده میگه شاهد در این اثر ذکر شده که شأن ها بر الوالده میگد خیلی جایگاه بزرگ داره ولین الکلام لها و سخن نرم و ملایم گفتن نسبت مادر و خوبی کردن نسبت او و ان هذا من اعظم اسباب دخول الجنه و این میگد از بزرگترین سبب های داخل شوی جنت هست و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين